Akawaambia ahali zake, "Ngojeni, mimi nimeona moto. labda nitakuleteni kutoka huko habari au kijinga cha moto ili mpate kuota moto falamma ataha nudiya min shati'i alwadi alayman fi albuq'ati almubarakati min ash-shajarati an ya Musa an ya Musa in Allahu rabbul alamin. Basi alipofikia aliitwa kutoka ng'ambo ya bonde la Kuliani katika eneo lililobarikiwa kutoka kwenye mti. Ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين natupa chini fimbo yako Basi alipoiona ikitikisika kama nyoka, akarudi nyuma wala hakutazama. Ewe Musa, njoo mbele wala usiogope. Hakika wewe ni miongoni mwa waliosalimika. Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha min ghairi su'in wadmum ilayka janahaka min ar-rahb fadhalika burhanan فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه innahum kanu qauman fasiqin Ingiza mkono wako kwenye mfuko wako, utatoka mweupe pasipo na ubaya.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 Hakika mimi nina hofu watanikadhibisha. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون Akasema, tutautia nguvu mkono wako kwa nduguyo na tutakupeni madaraka hata wasikufikilieni kwa sababu ya ishara zetu nyinyi na watakao kufuateni mtashinda falamma jaahum musa biayatina bayinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara قالوا ما هذا إلا هذا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين Basi alipowafikia Musa na ishara zetu walisema, haya si chochote ila ni uchawi uliozuliwa. Na hatukuyasikia haya kwa baba zetu wa zamani. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون na Musa akasema Mola wangu mlezi ni mwenye kujua kabisa nani anayekuja na uongofu unaotoka kwake na nani atakayekuwa na mwisho mwema wa makazi. Hakika wenye kudhulumu hawatafanikiwa. وقال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين Na Firauni akasema, enyi waheshimiwa, sijui kama mnaye Mungu asiyekuwa mimi. Ewe Haman, niwashie moto, unichomee udongo, unijengee mnara nipate kumchungulia Mungu wa Musa. Na hakika mimi namuona yeye ni katika waongo. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون Na alipanda kiburi yeye na majeshi yake katika nchi bila ya haki na wakadhania kuwa hawatarudishwa kwetu. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين Basi tukamshika yeye na majeshi yake na tukawatupa baharini. Basi hebu angalia ulikuwaje mwisho wa wenye kudhulumu وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون na tuliwafanya ni waongozi waitao kwenye moto na siku ya kiyama hawatanusuriwa. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين Na tukawafuatishia laana katika dunia hii na siku ya kiyama watakuwa miongoni mwa wanaochusha. الله أكبر الله أكبر لا alipotimiza muda wake waliopatana na akawa mume wa binti wa yule aliyempokea na akawa narudi Misri. Aliona njiani mwake katika upande wa mlima wa Turi moto waka Akawaambia walioko pamoja naye, kaeni hapa, mimi nimeuona moto, nimefurahi nao katika giza hili. Nitawendea nikuleteni habari ya njia au nipate kijinga cha moto mpate walau moto wa kuota kujilinda na baridi. Musa alipofikia moto aliouona alisikia kutoka upande wa kulia kwenye mti wenye kumea katika eneo barikiwa bavuni mwa mlima. Wito wa juu ukisema, "Ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu ambaye hapana anastahili kuabudiwa isipokuwa yeye, mwenye kuumba viumbe vyote na ni mwenye kuvilinda na kuvihifadhi na kuvilea." Na akanadiwa, "Tupa chini fimbo yako." Akaitupa chini. Mwenyezi Mungu akaigeuza ikawa nyoka. Musa alipoiona kwenda kama nyoka alihofu na akakimbia kwa kufadhaika. Akaambiwa, ewe Musa, njoo unaitwa urejee pala pako wala usiogope. Kwani wewe ni katika waliohifadhiwa na kila cha kuchukiza. Na uingize mkono wako kwenye uwazi wa nguo yako utatoka mupe bila ya ila wala maradhi. Najiambatishe mkono wako bavuni mwako katika nguo ukiwa una hofu. Wala usishtuke kwa kuona fimbo imekuwa nyoka na kuona mkono wako umekuwa mweupe. Kwani miujiza hii miwili inatokana na Mwenyezi Mungu ya kumkabili nayo Firauni na kaumu yake watapokabili ujumbe wako kwa kukadhibisha na hali wametoka kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu. Musa akasema kwa hofu na kuomba msaada. Ewe mwana wangu mlezi, hakika mimi nimemua mtu katika hao na ina hofu watakuja niua kwa kisasi. Na ndugu yangu Haruni nifasihi fasihi zaidi ulimi wake kuliko mimi. Basi mtume awe pamoja nami katika kufikisha utume, kwani mimi nina hofu watanikanusha. Mwenyezi Mungu akasema kuitikia ombi lake, tutakutia nguvu kwa kumtuma Harun na tutakupeni nyinyi wawili madaraka, tutakuungieni mkono kwa miujiza. Kwa hivyo hawatoweza kukuvamieni na nyinyi wawili na waliokufuateni na wakaongoka kwa msaada wenu mtakuwa wenye kuwashinda hawa makafiri. Musa alipowakabili kwa wito wake uliotiliwa nguvu na miujiza iliyo wazi, waliakanusha walioyaona na wakasema, haya si chochote ila ni uchawi unaomzulia Mwenyezi Mungu. Na hatukupata kusikia haya unayotuitia kwa baba zetu wa zamani waliotangulia. Na Musa alisema kumjibu Firauni na kaumu yake, Mola wangu mlezi anajua kwa hakika kuwa mimi nimeleta ishara hizi zenye kuonyesha haki na uongofu kutokana na yeye. Basi yeye ndiye shahidi wangu kwa haya ikiwa nyinyi mnanikadhibisha. Na yeye anajua kuwa mwisho mwema ni wetu sisi watu wa haki. Hakika makafiri hawapati kheri. Na Firauni aliposhindwa kuhojiana na Musa na akaendelea na jeuri zake, alisema, "Enyi waheshimiwa, mimi sijui kama yupo Mungu wenu mwingine isipokuwa mimi." Na akamwamrisha waziri wake Haman amchomee matufali na amjenge mnara mrefu apande ende kumtazama huyo Mungu anemlingania Musa. Firauni na majeshi yake wakaendelea wakifanya kiburi katika nchi ya Misri kwa upotovu na wakadhani kuwa kabisa hawatofufuliwa akhera kwa ajili ya hisabu na malipo. Tukamngoa Firauni kwenye utawala wake na tukawavutia taratibu yeye na majeshi yake mpaka baharini na tukawazamisha na huku tunatupia sababu ya dhulma yao. Basi zingatia ewe Muhammad na uwahadharishe watu wako watazame vipi unakuwa mwisho wa wenye kudhulumu katika dunia yao. Na hakika wewe ni mwenye kusaidiwa kupata ushindi juu yao. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema na tukawafanya hao ni wenye kuita watu kwenye ukafiri ambao hatima yake ni moto. Na siku ya kiyama hawampati wa kuwanusuru na kuwatoa kwenye adhabu. Na tukawafanya katika dunia hii wenye kupata laana, yaani wenye kutolewa wasipate rehema yetu. Na siku ya kiyama watakuwa miongoni mwa walioangamizwa na yaliyosimuliwa katika aya mbili hizi juu yao ni dalili ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu.